це куточок Бамако, як ланди в Обервільє. Ну, запитаєш садибу фанфани, вона позаду великої мечеті, ти не заблукаєш. Скажеш бабембі, що про нього піклуються, і що одного чудового дня він зможе сюди повернутись і жити як король. Там немає назви вулиці номера. Фанфана уже встав і натягнув свою сіру шапку. Ні, там, як у селі. Усі знають рід фанфани, потреби у поштовій скринці немає, тільки великі вулиці мають назву. Ну, знайдеш район і вважай, що ти вдома. Малієць взяв Гюйо за руку і довго стискав її. Зайди до мене, коли повернешся. Ти ж знаєш, де мене шукати. Я щоранку тут або навпроти у Секене, якщо живіт велить перейти вулицю. Сівши у свій Рено 11, що стояв коло гуртожитку, Гюйо знову рушив по об'їзних вулицях. Загони дорожньої служби вже розчистили дві смуги північної автостради. Легкові і вантажні машини рухались колоною з обмеженою швидкістю, але заторів не було. Діставшись до Руасі, він під'їхав до центрального корпусу і поставив машину на підземній стоянці містечка компанії Air France, показавши службовий значок нічному вартівникові, який задубів у своїй будці від холоду. Гює піднявся ліфтом в їдальні управління компанії, шукаючи Робера Жантія, приятеля, що його вони з Жераром не застали за кілька хвилин до того, як стали мішенню для поліцейських. Зустрівши одного із друзів, який теж працював на конкордах, Гює спитав, ти не бачив Робера? Той проковтнув ложку карамельного крему, витер рота паперовою серветкою. Хвилину тому був тут. А тепер пішов у бібліотеку здати книжки. Якщо поквапися, то застанеш його там. Він збирався заглянути у кав'ярню випити соку. Бібліотека і кав'ярня містилися на одному поверсі в суміжному будинку. Робер сидів за круглим столом і, попиваючи каву, переглядав технічний журнал. Побачивши Гюйо, здивувався, чого ти тут? Уже вийшов на роботу. Та ще ні, треба поговорити. Тут є десь тихий куточок. Робер одірвав талон розплатився за каву і повів її в глиб бібліотеки під щити експозиції виставки, присвяченої історії Народного фронту. У тебе якісь ускладнення? поцікавився. Поліцейські вчепились? Ти думаєш, вони здатні на щось інше? Слухай, я не розумів, що закручується навколо смерті Жерара. В газетах на зразок Монд поширюються брехливі повідомлення. Я не маю часу тобі все пояснювати. Та навіть коли б і мав, то вагався б, чи варто вводити тебе в курс справи. Не задавай мені запитань. Скажи тільки, чи можеш ти мені допомогти? Жантій ствердно кивнув головою. Так от, мені конче треба вилетіти першим же літаком до Бамако. Робер перебив його. Ти тікаєш з Франції? Що це так серйозно? Ну я ж просив тебе без запитань. Мені тільки туди і назад. Якщо я сам піду до пілотів, то це викличе всякі балачки і неодмінно знайдеться хтось такий, який подивується в присутності поліцейського. А я хочу вилетіти нишком і якнайскоріше. Робер тицнув йому в руки свій журнал. Ну, побудь тут, я спробую влаштувати тобі чудову подорож. Бамако? Якщо зможеш напрямий, то це буде ідеально, але перебирати мені не доводиться, полечу навіть з пересадкою. Робер повернувся тільки за годину, відхекуючись, мов тюлень, страшенно збуджений. Не втрачай ні хвилини, я домовився. Ти полетиш о 16 годині Боїнг 747 прямісінько до Бамако. Пілот згоден тебе взяти. Це літак ОПП. Ну, пройдеш через службовий хід. У тебе хоч не відібрали значок перепустку? Та ні, поки що немає підстав. Ну, гаразд, твої посадочні документи у Соні, головної бортпровідниці. Будеш як позаштатний член екіпажу. А, Єдина складність літак вирушає назад завтра вранці. Ну, тобі доведеться чотири дні бути в малі чекати наступного рейсу. Дарма я домовлюсь. Скільки треба заплатити? Робер взяв у нього свій журнал. Це може зачекати до твого повернення. Надійшли мені листівку. Вони попрощались. Ів набрався хоробрості і зателефонував Гіслен. Він почув крики дітлахів і тільки встиг вимовити її ім'я. Гіслен, це ти? Я. Тут поліцейські, вони шукають тебе.